وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم muslimanve anekënd botës, mujin e shenjtë, mujin e madh, mujin e rahmetit, mujin e Kurani Kerimit, mujin e agjërimit, gjithëve insha Allah, Allahu Teala me hajr jau bjen. Në veçanti e lusim Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, që muslimanve tanë, trevat tona, jau zbret mirënjohjet, ta ban të mundur të jenë të mirënjohës, të mirënjohur dhe mirënjohës për të mirat e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu edhe në të njëjtën kohë e lusim që i popullit tonë Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu që ja zbret rahmetin e vet në këtë muj të madh punët e tona të cilat do të rrjedhin këtë muj insha Allah Ato me siguri do të jenë të ndryshueshme në këtë Ramazan. Për shkak se do të kemi uh, program të veçantë i cili me të tanën jemi munduar që t'ja kemi përshtat këtij muji. Edhe e lusim Allahun xhelle xhelaluhu që në veprimin tonë të jemi të sinqertë. Temën tonë në të cilën do të futemi sot është tema sipas meje tema e cila e bon për ka pesha edhe për ka randësia numri një tema pa të cilën e pamundur asht muslimoni me u fut me u radhit në radhën e njerëzve të cilët konsiderohen apo Tema me të cilën do të merremi është e titulluar me dashuria e jonë ndaj Allahut. Ta duash Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Para se të thom atë që sot e me thonë e kam vendosë, insha Allahu Teala, po e hapim zyrtarisht po themi, se nëse xhemati jonë, Asht i gatshëm, edhe unë e di se aj asht i gatshëm, me na ndëgju, me i ndëgju shpjegimet tona, në detin e temës, dashuria e robit, ndaj Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, me siguri se, do t'na ndëgjon, deri atëherë kur ka bo zoti dëshirë, na me nejt n'këtë vend gjallë, prapë s'kemi thonë gjo. Aq ky deti i kësaj teme asht i gjonë. Aq ki det i kësaj teme asht i thellë. Pra, nëse njani prej neve pyet, sa pra është ki deti i gjani i temës dashuria ndaj Allahu xhelle xhelaluhu, po themi menjëherë, nuk ka bregdet fare. Nuk ka bregdet fare, edhe nuk ka fund fare. Për çka? Për çfarë arsye? Për atë arsye se çdo gjë në këtë botë mes robit Edhe Allahut Xhelle Xhelaluhu asht e vuar në këtë bazë. E don Allahun Xhelle Xhelaluhu ue Xhelle Shanuhu i shërben atij. Nuk e don Allahun Xhelle Xhelaluhu ue Xhelle Shanuhu je vunë në shërbimin e qetrit. T'vesh në shërbimin e qetrit s'je musliman fare. T'vesh në shërbimin e qetrit jashtë Allahut nuk je musliman fare. Po thu se e dua Allahun xhelle xhelaluhu, po i ban Allahut gjë të mpalli, ta'sil ilaha, ue ente tudh'hiru hubbahu. Tha ti po e don, po i ban Allahut gjynah, apo e lajmëron se Allahun e du. Tha kjo asht, jo në rregull në punët e veprimit, në, në fushën e veprimit njeriut, janë dy të kundërta në, në fushë veprim. Inna al muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Ai që e don dikan, atij që e don nder i ban. Nëse jemi ato të cilët, në këtë temë sot së bashku do të futemi, edhe do të kontribuojmë në atë që së bashku Allahun në këtë muaj edhe mas ksi muaj ta dojmë, ma shumë se sa e kemi dashtë, Atëherë pra duhet pas një punë kujdes. Çdo gjë, çdo hap, çdo nijet, çdo fjalë, çdo hap qitun, çdo lëvizje të vogël duhet me qenë ngusht e lidhun me dashurinë tonë te Allahu xhelle xhella, ta ndaj Allahut xhelle xhelaluhu xhelle shanuhu. Ka thonë Allahu në Kur'ani Kerim. Para se t'i shpjegojmë dy ajete shumë të shkurta e një ma të gjatë ndoshta, po e shpjegojmë çka është me e dashtë Allahun në Islam. Kurkush nuk çohet në syfyr, pa e dashtë Allahun. Pa e dashtë Allahun, a vim n'shpinë e atij, jo. Pa e dashtë Allahun, a ndërtojmë shtëpit e atij në në tokë, jo. E po çka ka nevojë me diskutu gjanë pra? Nuk e kemi temën këtu. Tema jonë asht, na Allahun xhelle xhelaluhu, si ta dojmë, jo a po e dojmë a jo. A po e dojmë a jo ashtë vërtetu, a po e dojmë a jo i kemi kanis, a po e dojmë a jo ashtë gjo e vendosur, po e vendosur nuk ashtë Si ta dojmë Allahun Xhelle Xhelaluhu, edhe si ta dojmë për ditë më tepër, për shkak se ashtë vendi shumë i gjonë për tjetë, ashtë fusha shumë e gjonë, ta dush Allahun Xhelle Xhelaluhu Xhelle Shanuhu. Kjo është qëllimi i temës tonë. Ka thonë Kurani Kerim, pra thamë dashuria ndaj Allahut ashtë farz, ashtë si farzi i xhumasë, ashtë si farzi i Ramazanit, ashtë si farzi i zeqatit, ashtë si farzi i haxhit, Muslimant e dojnë ma shumë. Çka do të thotë muslimant e dojnë Allahun ma mirë edhe ma shumë? Do të thotë muslimanat e dojnë Allahun ma drejtë. Se e dojnë krejt. E dojnë edhe krishterët Allahun. E dojnë edhe ortodoksët Allahun. E dojnë edhe protestantët Allahun xhel-le xhelaluhu xhel-le shanuhu. A ka argumente se e dojnë ato? Kush e ka maru kët domin në Këln? Një kish, një dom, i ndërtuar prej ditës që ka fillu, ndërtimi i asaj kishe, e deri atë ditë që ju ka vu kryqi n'maje, ka zgjatë 500 vite me radhë. Të më falni, xhemat i nderuar, sipas kësaj, A kështu gutën me maru ma shpejt, gutën lëje. Gutën lyje dhe shtroje, me së si ke. Një kish e ndërtuar 500 vite deri a kry pisa a fillu. Kush me dojka Allahun ma shumë? E qitash shumë njerëz, një numër i madh i njerëzve i konsiderueshëm, një numër shumë i madh i njerëzve, po e bre, e mutlak Zoti s'e çon edhe ata poshtë. Nuk e çon poshtë, ama s'ash farë pune. Allahu xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu, me nis një kish, me nis një faltore, jo në rrugën e Allahut xhel-le xhelaluhu, jo qysh don Ai, me nis të madhe, sa rruzulli tokësor, me maru një, një, një, një faltore, sa rruzulli tokësor të madhe, edhe jo të ashtë Çdo dashuri, e cila nuk ash e vuar në bazat qysh don Zoti, nuk ash dashuri, ash jo dashuri, ash, ash bugd, ash hidhërim i Allahut xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu. Pra t'kemi kujdes. Allahu ka thonë në Kurani Kerim për muslimanët, për njerëzit të cilët janë në islam, juhibbuhum ve juhibbuneh, ash definu, lavë jam i dashur, ash definu çdo gjo, thot, teli, nëpërmjet të cilit foli unë me robin tem edhe i qajmë hallet ja jap çka t'lype edhe e ban çka ta urdhoj ndalohet prej gjitha gjanave ash i mun n'dy fjalë në Kurani Kerim a thonë juhibbuhum ve juhibbunehu mdojnë i dua dhe mdojnë thonë i dua edhe mdojnë dy fjalë krejt n'Kurani Kerim s'ka shumë muhabet ashtë çdo gjo e qartë Kurani Kerimi ashtë shumë i qartë Dashuria e Allahut xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu xhemati jem besimtar të respektuar ashtë kusht i besimit kur i mësojmë fmijt na në mekteb, kur i çoni ju fmijt edhe i mësojmë na ja mësojmë shartet e imanit Shartet e besimit shkun. Mirëpo, xhemat i nderuar, musliman të dashur, këto nuk janë shartet e imanit edhe mur fund. Kjo janë disa pjesë kryesore të besimit tonë, përndryshe Rasulullahi në hadithin e vet, shartet e imanit nuk, nuk na i ka paraqit neve gjashtë. Ai tha, el imanu bid'un wa seb'une shu'ba, imani a 70 e disa degë. Pse s'tha pra ai se është imani gjashtë sharte? Na këto gjashtë sharte xhemat, ja mësojmë fëmijve, se ato kur të vijnë mektep parën ditë nuk kanë tru shtatëdhet sharteve. Ato e kanë menden e gjashtë sharteve, ato janë ato bazat themelore me të cilët fillohet mektep, me të cilët fillon mektepi, me të cilët muslimani e ven gurin e parë të besimit të tij, me largu një pengesë, me largu një ferrë, me largu një koc, me largu një gur prej rrugës. Kejt kjo, në mes këtyve është iman. Kejt kjo, prej fillimi deri n'mbarim është besim. Ka thonë Rasulullahi, salatu selam, transmeton një sahabe e ka emën Rezin el Ukajli, ka thonë, ja Rasul Allah, mel imanu, ka thonë, shka është besim, shka është iman, ka thonë, el imanu, an yakun Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayka mimma siwahuma në këtë hadith Rasulullah nuk tha me besu Allahun pejgamberin, melaiket, kitabet, se këtë punë kemi kry mo. Tha iman, besim domethonë, me qenë Allahu edhe pejgamberi i tij, të dashur te ti, ma shumë se çdo gja veç atyve dyve. Ku a thelbi i problemit? Si sa me i dasht? Tha ma shumë se çdo gja veç atyve dyve. Kemi dëshirën që ma shumë se çdo gja veç Allahut dhe pejgamberit ta dim shka ka kuptimin. Erdh një sahabi i tha Rasulullahit alejhi salatu ves selam, ja Rasul Allah. Tha nuk është musliman njëri prej juve. S'ka besim. Nuk konsiderohet në radhët e muslimanve. Ai i cili Allahun nuk e don ma shumë se babën, nonën, shoqen, pasurinë e tij, evladët, fmijt e tij, edhe çdo gja që posedon me një rivajet tjetër thot edhe ma shumë se vetveten në mesin e dy krahve të vet. Transmetohet nga Hazreti Umeri, radiallahu ta'ala anhu, se ka thonë, ja Rasulallah, po të du, po të du ma shumë se prindin tem, po të du ma shumë se nonën, po të du ma shumë se pasurinë, po të du ma shumë se Abdullahin tem, të cilin e kam djalë, veç ma shumë se vetveten, Rasulullah i tha ja Omar nuk e ke besimin e plot nuk konsiderohesh prej ative që Allahun e dojnë dhe pengamberin alejhi salatu selam derisa nuk më don mue ma shumë se vetveten mes dy krahve tu tha ja Rasulullah prej këtij momenti tash po të du ma shumë se nonën po të du ma shumë se babën po të du ma shumë se prindin edhe fmijin edhe pasurien edhe po të du ma shumë se Umerin që e kam mes dy krahve Nëse doni me u konsideru në radhët e njerëzve që Allahun e doni, fettebiuni, ka thonë shkelni në gjurmat e mija, hecni pas sunnetit tem, kapnu për sunnetin kapjet e sahabëve, a kapja e sahabëve për sunnetin asht e njohur, ka thonë addu alejha bin-nevaxhidh, ka thonë Rasullullah s.a.s. Ishin të kapur për sunnetin e pengamberit me dhamt e mram. Nëse asht xhuma, edhe Ramazan. Tuhibbun Allah. Ai treni shka të kalon, ai intercity shka të kalon stacion për me hip, mas atij mas një ore ven qetri. Ven qetri mas një ore. Ai treni kësaj xhumaje, ma në këtë botë nuk ven asnjëherë. Ai treni, ai vagoni ku je ul sot, ki ma kurr s'kalon. Ki Ramazan me të cilin, me të cilin do të miremi këtë vit, edhe inshallah Allahu muj bereqeti e ban, gjanë e gjatë, ki si t'mshelet ditën e bajramit, ma asnjëherë s'përsëritet. Janë ditët e të korrave, janë ditët e mbushjes thasve, janë ditët e shkatrimit të gjunave tua, janë ditët e derdhjes edhe shkeljes gjunave që i ke bo një motmot. E nëse nuk ke halal ti vera, thojt, ai ai ai kojshia jonë atje. Nëse nuk ke atëhere pra, nuk kemi përnime, çka me i shpjegu njani qetrit. Nëse nuk kemi, un jam mush për një motmot deri te dhamt e epër me gjunahe. Un jam unë e kam batis ka nevojë me ka nevojë me një me një bager me m'nxerr prej baltës gjunahve mrena motmotit. E nëse nuk kemi, atëhere përnime s'ka nevojë me angazhu. Në atë pjesën që unë do ta zhvilloj këtë muj Ramazan, për shkak se ne jemi dy hoxhallarë dersi këtë muj. Unë do të zhvilloj derset e mija n'iqini, kurse hoxhë Azir Abdiu, Allahu xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu, e mbuloftë me dituri. Ja shtoftë Allahu diturinë edhe kondicionin për me nga mas diturisë, ashtë një lavdrat e këtij xhemati ta ketë në këtë Ramazan një asi hoxhe. Sikur shka ashtë lavdrat e këti gjemoti, t'i ketë ato djem qka i ka, qka i ka dërgu në tokat islame për mësimin e shkencave islamike. E kur është Haziri Avdiu hoxhë këtë Ramazan për Taravia, është hoxha i rinisë, është hoxha i vërsnikve të vet, është hoxha i çunave të cilët meriton me ju mledh okolla n'këtë muj edhe me marr ate që ai prej doktorave shkencave islamike e mori a Asht lavd, ashtë krenari e këtij katuni që një gjalë prej shkollës s'mesme të shkencave ekzakte të kësaj bote të orientohet nga dashuria ndaj Allahut xhelle xhelaluhu të orientohet në fakultetin e shkencave islamike në tokat islame. Pra ashtë krenari. Në, në, në, në kapak e ulim kokën poshtë, megjithëse e kundërta e ksaj, ashtë shumë e vërtet edhe e dashur që prej medresës shkojsh ta studiojsh kimien. A shumë e dashur, kështu duhet gjemtë tonë të veprojnë. Kështu duhet kush e don këtë fe edhe këtë popull të veprojnë. Njeri prej medresës të vazhdojnë në shkencat e fizikës, shkencat e fizikës dhe kimisë. Tjetri prej shkencës së fizikës të vazhdojnë komentin e Kurani Kerimit. Ne me kësi gjem, ne me kësi gjem mburremi, e ndijmë veten të madhë. Pra këtu s'du m'u vonu shumë. E kam fjalën, po e lajmëroj se prej nesër në dersin e mbas iqindisë, sipas kandit, sipas trekëndshit, Allahu xhelle xhelaluhu, sipas kandit t'atij, sipas dëshirës atij sistem, i cili kriju krijesat, vetëm ai ban taman për kombës, i kriju si e ka zbrit, e zavendësojnë me diçka tjetër, tha Allahu xhelle xhelaluhu. Këtë botë kanë me kalu jetë me brenga, Fe inne lehum maishaten danka, kanë me jetu jetë me brenga. Unë për po, ne pra po e shofim se ne populli jonë, jemi tu kalu jetë me brenga dhe ato brenga që llogjika jonë s'ka mundësi me shkatrru. Jetë me brenga. Populli që jeton në tokën e vet, fiton në tokën e huj, ai popull jeton me brenga. Jeton në tokën e vet, a fiton në tokën e huj dinarë. A brengë ma e madhe se kjo s'ka asnjëherë. S'ka brengë ma e madhe. Populli i cili njëson prej 3 milionëve 500 mijë azila, është jetë me, ai popull jeton jetë me brenga. Populli i cili në ditët e sotit i ka marrë ma shumë se 500 mijë cullë të vogël, edhe fmij i ka çu n'gurbet, edhe s'ka njeri që mundet me u përgjigj saksisht, se nesër përveshi do t'i di kur të vijnë këtu. Ai popull jeton jetë me brenga. Çka bani ai pra? Ai e la udhën e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. E la udhën e Allahut. Ai e zavendsoi sistemin e Zotit në tokë me sistem tjetër. Dashuroi gjona, përveç Allahut xhelle xhelaluhu, edhe punoi për to. I dashuroi edhe punoi për to. Ademi, radi Allah, alayhi salatu wassalam. Kur ka ardhur melaqja e shpirtave me ia marr shpirtin xhemat i dashur. Kur ka ardh melaqja me ja marrë shpirtin, kam dëshirën që t'jemi të sinqert në atë që do ta tham tash. T'jemi të gjithë sinqert në thanje dhe në ndëgjim. Ka ardh melaqja te Ibrahim a.s. me ja marrë shpirtin pejgamerit Allahut, babës pejgamerëve. Ma të dashurit, veç Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, i tha, hazret Ibrahimi, A largohet i dashuri nga i dashuri? A ka qef i dashuri që mos ta takon të dashurin? Pra unë ti e du, ti a s'po do me u taku me mua. A e don Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Pra duhesh t'kesh dëshirë takohesh me ta. A e don Kosovën, me mija e me qindra mija djem po lajmërohen se e dojmë ama pasaportat në xhep po e dojmë po ama hazër me e lan hazër me ik hazër me shku ai që u krenu fort edhe na u tregu në Zvicër në Shvajcari na u tregu ma i afti prej gjithve tha unë prezent neve na tha jo kështu fjalë ndëgjume neve na tha në ditën kur prezentu në Zhenevë, e tha, unë temen e kam kry, ai kështu u lavdru, tha, unë e kam kry temen. A çka ke bo? Tha, fmijt të gjithë, elhamdulillah, i kam këtu. Temen e kam kry. Prej kujt ke ik, prej atij vendit që po thu e dua, Prej atij që po thu e dua, Allahu xhelle xhelaluhu, Ibrahim A.S. i tha melaqes, a e myt i dashuri të dashurin, a s'jemi t'dashur mes veti, Allahu i zbriti vahj tha, a ik i dashuri prej të dashurit? Hatër, pare zërë, në islam është e lejuar, dhe na çka është e lejuar e folim, s'na pengon gjo prej asaj, a e don njeri gruen, njeriu gruen e vet, a e don, Tha Hatixhja, kur pat besu në Mekka, at ditë që zbriti ikra bismi krejt bota ishin kufër. Në mesin e 10 milionëve vetëm arabë, se arabët në kohën e pejgamerit ka qenë 10 milion. Në mesin e 10 milionëve arabë, jashta popujve tjerë, i pari njeri që besoi Kurani Kerimin n'këtë botë ke ajo. A mësove kush a Hatixhja? Tha halakam. Halaka, fa wasetni bimaliha, indema haramenin nas, tha ma dha pasurinë gjithë çka pat n'dur të veta, ajo ishte pasanikja e arabëve, at ditë që s'më dha kushi kurgjo. A mësove për Hatixhen? A ka kështu në dunja? Në këtë botë, kjo, çka kjo? Veç na jemi kësisoj, edhe e dojmë, edhe s'kontribuojmë për te, edhe e dojmë një gjo edhe s'afrohmi ka ajo, po ikmi prej asaj, merr pasaportën ngat, ikmi prej asaj. Ore një sahab, pse po ikmi? Presioni, kështu po i thojnë? Presioni i madh, kështu po i thojnë? Presioni i madh. Ndëgjo mirë, vllau jem i dashur. Plepat, pemët të cilat janë mbjellur në tokë, a kanë presione? A kanë, kanë presione? Zerzele, shtrëngata, breshën, frymë, dimën, ft... Ku po shkojnë po kërë për i kjo? Ku po shkojnë? Po E kur të rrinë, kur të binë, do të rrinë poshtë, një krenari, ti që e than para, para atyve. Presion i madh, erdh një njeri, i tha Rasulullah, ja Rasulullah, a ka për neve donjëherë ditë bardhë, Mekka, para hixhretit, a ka për neve donjëherë ditë bardhë, Si t'jetë i fort në din, belajat më të mdhoja. Ue in kene fi dinihi linun, kalle minhu. Ka thënë, si të ketë në fenë e atij butësi, nashtë, s'ka gajle, s'prish pun, leje ti edhe kështu ban, atëherë, ka thënë Rasulullah a.s. Nuk, nuk sprovohet në këtë dunja, jeton si dash, knaqet, nuk e nguc kushi, s'e prek kushi, nuk i bjen një e keqe n'këtë botë, kalon, Krejt të, të ajë fillojnë prej vorrit e andejna. Pra edhe një herë për fundin e këtij dersi modest sot e lusim Allahun xhelle xhelaluhu që neve mujin e Ramazanit masi që ju thojmë gjithve për hajr mirë mbarë na e bjen insha Allah. Për hajr Ramazani gjithë xhematit tonë insha Allah. Për hajr Ramazani gjithë nonave, nenave edhe prindve tonë për hajr Ramazani grave të cilat do të angazhohen këtë muj maksimalisht a veprimin e atyve, për veprimin e atyve Ramazan e kalum kemi spjegue se sa është i madh çka për neve është i padukshëm veprimi atyve për shkak se në gjumin tonë ditën edhe në gjumin tonë natën i bojnë ato do punë shumë ndershë për ndershme për shërbimin ton Allahu ja paguftë prej tashit për hajr Ramazani xhancave për hajr Ramazani fëmijëve tonë inshallah trazoni në syfyr ato që kanë nijet Ramazanin edhe trazoni në syfyr ato fmij çka s'e kanë borxh Ramazanin por me i ushtru, se këto muj janë koha e ushtrimit, e koha e veprimit t'madh janë mujt e verës, kur vjen Ramazani, nëse s'i lomë gjumë, verës na trazojnë pik drekës me, me belaja e qera, Allahun xhelle xhelaluhu lusim për kabul, e lusim Allahun xhelle xhelaluhu që mir, mirësitë e atij, urtësitë e atij t'i zbret në këtë muj, në mujin e Kurani Kerimit, t'i zbret në Muhammed, umetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lil-lahil-Fatiha.